Na na na dhe Lori. Na na na na na të gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit si çdo ditë tjetër nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV si jeni ju sot. Po, Shumë mirë është e lagur një herë, edhe unë um, gjithë e lagur. Jo, thjesht pak e njomur. Për të përqevin po, vetës, po... Jo, unë në kari, ta më thënë, u laga shumë pak, sa rregullova çadrën, se u shkalafit. U shkalafit dhe çadra. Po ti lërka? Duhet të, jo, ta rregullova, po ju kur ankoheshe. Nëse, ja ku jemi, sot është data 9, po. 9 mhm, nëntor, e mërkur. Sot është data, faleminderit. Kemi uh, Jerin, Altinin, Olden dhe Lorin bashkë me mua këtu në klubin e mëngjesit. 7 e 6 minuta dhe shumë njerëz po presin se kush mm. ka fituar zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, akoma nuk dihet. Është përgjigja e shkurtër. Të gjithë, të gjithë. Edhe çelë. Nga 0 deri në Kjo është Po ka pasur lajmërime ti. 18 vjeç. Po këto janë edhe për jo, shtëpit për ato shkollat po. private. Ja, ato shtëpit janë shkollat publike të kanë këtë. Okej. Jo private. E kanë e kanë pushim, më duket. Po gjithsesi, e shiko, ka një gjë që për e di çka kokçarje që është. Është tmerr. Sepse duhet të gjesh një zgjidhje, domethënë mijëra, mijëra fëmijë në të gjithë vendin ose më saktë prindërit e tyre duhet të gjejnë një zgjidhje uh, për të nesërmen, se na mm. erdhi një email neve urgjent nga ministria. Po, po, po, po. Duhet të mbyllen të gjitha. Po, kjo shkolla s'ka asnjë problem, e ke parasysh? Është në majë të malit, e kupton? Ai më bën dhe mua përshtypje. Ë? Po do të mbyllen, në si, si mund të mbyllen me me zor? Ça kuptimi ka ajo që me me urdhër, ë, dhe urdhri ishte kështu domethënë. Nga po. Ministria e Arsimit dhe Ministria e Brendshme. Po pra, ishte kështu. Urdhri ishte, ishte militar rënd. fare domethënë, mm. me mm. me pikëçuditëse. Të mbyllet shkolla. Po shkolla jonë s'ka nevojë të mbyllet. Po filloi që ti e ke. Ejani merrni fëmijët tuaj. Po. Thirrja e parë kështu ka qenë apo jo? Po, Jeri, Jeri e përjetoi me mua këtë pjesë. Gjithçka është okay, furgonët i kemi ejani merrini. Po. Urdhër. Okay. E më mirë. Se sot është situatë e keqe sot ose pritet se. Ashtu a? Po. Më keq se dje. Kështu thuhet. Oh, okay. Mirë, ne i kemi ato fotot ne mund t'i pranojmë edhe për ditën e sotme, nëse do mund ndihmë. Ora, njerëzit, a mund të kal, është e kalueshme pra autostrada po tani është e kalueshme. Po, për momentin po. Çdo gjë është e kalueshme për momentin po. Po, se si. Mirë e tha Altini, se po, po të bien edhe dy pika. Ja, ja, ja. Për shembull kur kalova un, duke u kthyer gjatë natës, po gjysma e Don Boskos ishte mm. në ujë. Ne mirë. Nuk thash. Venecia u bë gjithë ato vjet zotri. Ç'i gjeti ata? Don Bosko ja. Jo. Se ka edhe kështu emrin si latine, ke parasysh? La Venezia. Problemi është që ne s'kemi marrë masat, ato gondolat s'i kemi, s'i ke akoma ti gondola? S'i kemi. Unë i vura dhe ato. I vura. Aksesorët dimrore kam e kam gati. Mm, pikërisht. Gondolën time. Nëse, okay, mos u anko, Olta, të lutem. Mos u anko se ke ardhur si zonjë sot në punë. Jo, jo, shumë mirë. Ne jetojmë në qendër të Tiranës, po u ankuam ne pastaj. Mm, Mos mbet njeri, çfarë duhet thotë ai që është në Texas? Çfarë duhet thotë ai që është në Texas? As hall çaj dhe unë. Okej. Nisemi tani me The Weeknd, miq të dashur, është kënga e parë për sot në klubin e mëngjesit 79 minuta. Ju jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin, 9 nëntor. me Jerin, me Altinin Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju dhe tani është koha kur Jeri na frymëzon. Mm, atë. Si çdo mëngjes? Pa po. Jeri. Shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Charlie Chaplin, mm, dhe është kjo. Charlie Chaplin. Fuqia ju duhet vetëm kur doni të dëmtoni. Në të gjitha rastet e tjera, dashuria mjafton për të zgjidhur gjithçka. Bravo Jeri. Faleminderit. Bravo Charlie. Charlie. Nëse mund të themi. Faleminderit Jeri, faleminderit Charlie. Të lutem. Ua sa bukur o. Ëh, uh, domethënë uh, vetëm për edhe një mm. tjetër si ishte? Fuqia ju po, duhet fuqia. vetëm kur doni të dëmtoni. Në të gjitha rastet e tjera, dashuria mjafton për të zgjidhur gjithçka. Charlie. Chaplin. Puth Charlie. Puth Charlie, mund të ishte. Po, në fund. Faleminderit Jeri. Të lutem. Tani dëgjoni miq të dashur është uh, Gea që do të na japi motin. Je gati, gati jam, sigurisht je gati. Zonjusha Olta Reka. 14 gradë është në këto momente, 16 do jetë maksimalja për sot, 99% shanset për shi dhe do kemi 22 mm shi për sot. Wow. Faleminderit Olta. Ai si e si e madhe 22 mm. E ka matur kjo, nuk e di, dhe Aha. kemi 0 orë me diell. 0 orë me diell. 22 mm. Zero dhe ti Olta, mm. ulu. Shumë mirë. Çfarë të bësh? Mendoja që kishte më shumë. Po gjithsesi. Kaq është kur i vë kur i vë metrin miq të dashur kaq del. Kaq del. 22 mm shi. Ua, po sa është pra? Që do thotë që çfarë, nëse lëm një ta zëm uh, legen përjashta, mbushet me 22 mm. Po, si e mat ata ekzaktësisht? Nuk e di. Lër gotën dhe mbushet plot. Jo, se varet se sa është ena, o Olta. Po, po të vëm një gotë të ngushtë. Nuk mbushet. Na mbushet më shumë, si nuk mbushet. Nuk mbushet. Ose nuk mbushet në fakt. Nuk mbushet se s'di ta biesh shumë dot aty, po. varet sa e ngushtë. E drejtë, e drejtë, shikon. I ka menduar të gjitha. Të gjitha i mendoj. Mm. Ti shiko çik motin Jeri ti, po. Po mirë, po si orare kështu ka Ka ndonjë orar kur do të pushojë, kur do të Jo, jo. Vazhdon gjithë ditën. Gjithë ditën. Mhm. Mm mm, Faleminderit Olta. Ah. Më vjen keq. Pra një tjetër ditë me shi miq të dashur. Mm. Megjithëse sikur thanë do zbresin drejt jugut shirat. Ka. S'e di këtë pjesë. Do zbresin. Mirëmëngjes juve. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti për ta nisur me ë uh, ia japim njërin nga librat e Tom Kukës. në Bruksel. Edhe opozita ka votuar kundër. Mm. Mm. Çeljes së negociatave, kundër këtij hapi. Ne po kërkojmë cili është hapi. Jo, jo, hapi është çelja e negociatave. Okej. Okay. Ky është hapi. Opozita jonë votoi kundër hapit. Domethënë nuk jemi për çeljen e sepse halli është që se kjo i quhet meritë qeverisë pastaj që sepse është quhet një hap në proces, po nëse Vetëm dikush nga opozita votoi pro. Kush? Cili është? 0692070222 Pyetja mund të ishte bërë cili je ti more burrë, por do të kishim probleme teknike me atë. Uh, ndërkohë, jo, hardware-i, më tepër, por uh, ndërkohë, ne do të shkojmë në një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare dhe muzika, miq të dashur që vjen, është nga fqinjët. Si ka emrin ky i riu? Ky i riu që ka dalë tani. Adriano. Ah, bravo. Adriano Celentano. Bravo. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1911, shpikësi francez Georges Claude aplikoi për një patent në lidhje me reklamat me llampa neoni. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e një, Albert Einstein shpërblehet me çmimin Nobel për punën e tij me efektin fotoelektrik. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre, Kamboxhia fiton pavarësinë nga Franca. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë, Robert McNamara emërohet president i kompanisë Ford Motor. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë, ndërron jetë në moshën tetëdhjetë vjeçare Charles de Gaulle, politikan dhe gjeneral francez. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër, erdhi në jetë futbollisti italian Alessandro Del Piero. Në vitin 1985, Geri Kasparov u bë shahisti më i ri kampion bote, duke mundur shahistin vendas Anatoli Karpov. Në vitin 1985, shembet muri i Berlinit midis Berlinit Lindor dhe atij Perëndimor. Qeveria e Gjermanisë Lindore njoftoi qytetarët se mund të vizitonin Gjermaninë Perëndimore. Në vitin 2004, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, Laura Bush, zyrtarisht rihapi Pennsylvania Avenue përballë Shtëpisë së Bardhë për kalimtarët. Në vitin 2012, doli në treg albumi i dytë i grupit One Direction me titull Take Me Home. This is Club FM 100.4. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur të gjithë në klubin e mëngjesit Ora është tani 7 e 24 minuta Mirë mëngjes Në Club FM në 104 Oj, oj, oj uh, Po ndjekim po edhe ne Si shumë uh, të tjerë Këtë mëngjes edhe këto rezultatet Që po dalin tani të Zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Midis uh, zonjës Hillary Clinton Mirë Dhe zotit Trump, ëh, mm -hmm. dhe po shikoj që nëse mat ë uh, këtë rezultatin e tyre për sa u përket votave elektorale. Ëh. Mm. Zoti Trump kryeson me 244 vota në këto momente, ndërsa zonja Clinton ka 215. Mm. Sipas CNN-it. Tan. Që do të thotë se ai ka marrë në terma të votës popullore 48.2% deri tani, ndërsa ajo ka marrë deri tani 47.1%. Kështu që janë afër. Nuk i dihet akoma. Ëh, uh, nuk i dihet akoma, por që Janë duke u numëruar edhe nga momenti në moment do të ketë kam përshtypjen unë ndoshta gjatë uh, kohës së emisionit tonë do të ketë një përgjigje finale. Se kush do jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Mm -mm, do të thotë do e marrim vesh gjatë 3 orësh. Kam përshtypjen se po. Sa shpejt edhe këta. Por uh, e i numërojnë, i numërojnë uh, i numërojnë vetë. Janë punëtorë. Kështu që duket tani shumë e ngjashme. Kundra asaj që shumë njerëz kanë mm. besuar se zoti Trump mund të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe mbas Brexit kjo do të ishte po vota e dytë. Si të thuash, uh, në një drejtim të papritur që bota merr. Për gjitha gjërat që ai ka thënë, etj, etj, etj. Kështu që i bie që ndoshta Meksika tani do ta ndërtojë murin. Ndoshta do ta dojë murin, po. Ka filluar të hedhë tullat e para. Me forcat e veta. Po ta dish çfarë, ne thamë nuk do ndërtojmë një mur, por do ndërtojmë një mur. Ka ardhur momenti për ta bërë. Nami u bëftë. Vamos a construir un muro. Una pareta. Kështu ë Po fundja duhet muri se ta kenë brenda për brenda gjithë gjën e bardhë. Jo, e kam fjalën Meksika mund ta bëjë që që ta mbajë jashtë nga vetja racën e bardhë. mund të ketë Meksika arsye të veta. Po është ajo që është. Kështu që e gjithë bota është duke i mbajtur sytë atje. Të gjithë njerëzit po presin. Edhe njëra nga gjërat që po dëgjoja Bill Maher, uh, njëri nga po themi komedianët, aktivistët mediatik televiziv, gazetarët, përshëndetje. Uh, Lori. Bill Maher që thoshte që gjërat realisht tani janë serioze. Mm. Edhe ai kërkonte ndjesë sepse ka qenë eh, si një person me po themi që mban krahun e majtë në politikë. Mm. Ka goditur vazhdimisht uh, të gjithë republikanët. Mhm. Mm George Bushin, Mitt Romneyn. Edhe tani pranonte që se pjesë e fajit thoshte ai është e jona. se kandidatët normal republikan ne i kemi sulmuar në mënyrë të tmerrshme. Kemi thënë që Bushi do ishte fundi i botës, në fakt nuk ishte. E përballuam atë pjesë. Po, po. Edhe edhe thoshte që ne i dëmtuam këta kandidatë aq shumë, saqë pastaj mbeti vetëm ky. ë Edhe do, do të kishim dashur thoshte ai që ku t'i gjejmë tani? Ata republikanët që i sulmonim atëre. Ku t'i gjejmë ata? Ku janë ata? Republikanët e mirë. Ne vërtet i shanim. Kupton? Por sot edhe janë të po, mirë. Po. E keqja s'paska fund. 7 e 27 minuta në këto momente, kështu që ne do ju mbajmë miq të dashur të informuar. Nëse do jeni duke udhëtuar e do të dëgjoni radion, do ta merrni vesh gjatë emisionit se kush është presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç ju thashë. Deri tani 244 vota janë për zotin Trump, 215 nga 270 që duhen. Tam. Janë uh, tani për uh, zonjën uh, Hillary Clinton. Clinton. Hillary Clinton. Mm -hmm. Kështu që sa i duhen atij? Atij duhen edhe 26? Po. Mm -hmm. Vajtë 270? Mhm. Mm Jam i saktë apo e futa kot? Po, 26 i duhen. 26. Ka 244. Po. Ka. Super duper. Kështu që edhe 26. Le të shohim nëse nëse është e qetë, situata është e qetë. Shumë e qetë, po. Ndërkohë asaj i duhen 55. Mm. Por që nuk e di. Kush është më shumë? 26 apo po? 55. Arro. Apo 26. Ej, uh, meqë po flasim për zonjat. Se zonjës Clinton i duhet. Po. Vota. Mm -hmm. Na jepet përgjigjen e saktë të pyetjes që bëmë nga aktualiteti pak më parë. Zonja Majlinda Bregu. Zonja Majlinda Bregu me shans për të fituar një libër nga Shtëpia botuese Pegi është libri i ri nga Tom Kuka, personazhi mm -hmm. i njohur, por i panjohur. Edhe i panjohur po, në të njëjtën kohë. Siç kemi marrë vesh, është një personazh që ka një aktivitet të tij, po themi, në Shqipëri, që i bie ta njohim, por që kur shkruan këtë roman që quhet mm -hmm. Hide mbi kalldrëm, e shkruan nën pseudonimin Tom Kuka. Mhm. Mm mhm. Mm dhe ka fituar Eni të kopjen e parë 227 i mbaron numri. Të lumtë. Bravo. Kopjen e parë për sot se janë edhe 227. Okej. Okay. Do t'i japim uh, gjatë uh, gjatë mëngjesit sotëm edhe nga romanet Mikesha Gjeniale nga Elena Ferrante edhe mm -hmm.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 Mm, po e kemi gati apo? Jo, jo, jo. Jo, jo, jeri, po vazhdo. Atëherë siç e thamë edhe pak më parë, sot do të kemi rezultatet kryesore. Po, po, po. Mezi po i pret altinje. Hap pas hapi. Ai nuk ka fjetur gjithë natën vetëm për të mësuar. Falë zotëri, po nëse do të hysh kësaj pune, do t'i hysh me themeli e para punës dëgjoj vetëm çfarë thua. Mos kemi rezultate kryesore. E pra, po, deri po, tani po, janë para prake, vetëm jo, vetëm rezultatet kryesore. Vetëm një po jo, po jo. Ndoshta. E mirë, mirë. Ehm. Um, Ç'u ç'i jam jam jam dje duke më fal çfarë? Jam dje duke, e di, di, di. Është një mënyrë të shprehuri. Isha dje duke. Po pra. Ndërsa po shikoja televizor dje. Po. Po. Jam dje duke pa televizor. Po. Okej. Okej. Dhe po mundohem të flas për për kalamojt pra ieri. Mm, po pra, po, kuptoj. Edhe e çoj pak tek tek CNN-i. Mm. Mhm. Ëh. Cilët janë live në atë kohë? nga Manchester, New Hampshire. Mhm. Mm Shteti i New Hampshire-it lart në veriun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vetëm 4 vota elektorale, por është nga ato shtete që njihen si swing states, sepse një herë shkojnë andej, një herë swing swing shkojnë nga ana tjetër. Kështu që nuk dihet, nuk dihet se për kë do Shkojnë votojnë. nga fryn era. Po, e, Me si thua? pakjetë. Jo, janë të rëndësishme për për pa si thua, paqëndrueshmëri, paqëndrueshmëri, po dikush tjetër mund ta quaj pavarësinë e tyre. Domethënë nuk ata nuk janë kështu të përkushtuar ndaj një partie, edhe me këta dhe rashë e vdika. Siç ndodh në shumë vende të tjera. Ëh, mhm. kështu që atyre u kushtohet shumë vëmendje dhe mënyra se si votohet atje ndonjëherë është si si thua si matës pulsi për mënyrën se si do të votohet në total. Ëh. Mhm. Dhe CNN-i është pikërisht në kohën që unë ulem atje. CNN-i është uh, live me dikë që e ka vendosur mm. jashtë një qendre votimi mm. në Manchester, në New Hampshire. Edhe vjen një burrë që del atje. Del uh, një votues që sapo ka votuar. Tam. Ai thotë ai, uh, "Më falni, mund të pyes?" Po, ai thotë, uh, "Votuat, po votova." Si quheni ju? Ai do të thëjë kujt. Petrit Çela. Ama. Të betohem. Petrit Çela. Po, po. Sepse ishte, sepse ishte, po sigurisht që është joni. Tani mund të jetë, mund të jetë, mund të jetë irlandez. Por unë mendoj, unë mendoj nga emri, nga emri më shumë se irlandez, mua më duket si shqiptar. Po mund. Dhe po jo më janë ngjan këtu me me ndonjë. Po pra nëse, okay, Petrit Çela quhet. Do të vijoni. Do ta them që tash po ku më bien mua, e kupton në 5 minuta që pa. Kur rastisi. Po. Edhe ishte se vota shqiptare në fakt është e vogël. Por që ja që edhe CNN-i pret tek qendra e votimit Petrit Çelën Po, për ta pyetur A votuat zotri? Po, faleminderit votova Shumë e bukur Shumë mirë mm, Sa Shushe, bukur Urime Kur të kthehemi do kemi anagramën për ditën e sotme miq të dashur në klubin e mëngjesit Në valët e Club FM në 100.4 mm, mm, Jeni gati? Gati O, oh, dëgjo Le të bëjmë dhe një pyetje tjetër Le të japim dhe një libër tjetër është mëngjes librash Sot hapet në këtë libër edhe një intervistë në hetuesi që ka dhënë ky personazh i njohur. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mirë, thotë okay, tha. Unë pak e komplikuar, po okay. Jo, jo. Po e përpunoja. Pra, pra në libër, mhm. Mm flitet mbi cita mbi Kadarenë dhe se si Hetohej mbi Kadarenë si pyeteshin njerëz mbi Kadarenë dhe njëri nga njerëzit që kanë thirrur mm -hmm. për ta pyetur mbi ç'mendonte për Kadarenë është dhe ky personazh i njohur. Që ne po kërkojmë. Mhm. Mm My blood is a flood of rubies, precious stones. It keeps my veins hot. Tan tan. Një dy tre, një dy tre. Okej, gati. Gati për anagramën. Yes. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe është një fjalë shumë e gjatë. E po. A doni anagramë? Meri jeri. Mos bëj kote. Njeri, pam. Njëra nga mënyrat se si njerëzit çajnë në jetë mm -hmm. është miku. Pam. Kemi një çun që quhet Top Kenli. Mm. Edhe ky ka një mik. Pyetja është kush është miku i tij? Anagrama për sot miq të dashur është miku i Top Kenli. Hej. Po miku, miku i Top T O P K E N L I. Miku i Top Kenli. Shiko, u duk sikur, u duk sikur Altini humbi një një ah, pjesë nga vetja apo jo. Po, kjo është. Ishte bërë pjesë e portretit tij, mm. kishte të paktën një ai ka më shumë se një vit që mban mjekër, po kishte bërë mjekrën e stilizuar, po them. Mm. Okej, nice. Edhe prap ndjehej mungesa. Tan. Por nëse këtij burri mm. do t'ia hiqnin mustaqet. Sa më shumë do ndjehej mungesa. Okay. Shikoje këtë Altin. Wow. Shikoje këtë. Oh, oh, oh, Ky Altin është një shoku i tij. Është një burrë në Turqi, domethënë ju nuk e shikoni këtë foto. Por në foto kemi një një xhaxha, i cili është në qendër të fotos mhm. dhe dy ndoshta nipër apo bijtë e tij që i mbajnë mustaqet njëri në njërën anë tjetri në anën tjetër. Dhe mustaqet janë se ja kanë matur. Më trego pak sa janë. Uh, mustaqet e tij janë 2 metra e 45 cm E ka emrin Nexhati Çelik Dhe në vitin 1970 Ai vendosi që mos t'i hiqte më mustaqet 1970? Po, sepse është, ah. është në moshë, nuk e di ekzakt moshën Në fillim i referohej si në nëntor Pastaj thoshte në nëntor vjet Pastaj thoshte dy vjet më parë në nëntor. Pastaj përfundimisht në nga 86 në 1970-ën, në nëntor të 70-s. Kanë po. kaluar 46 vjet dhe ai nuk i ka hequr asnjëherë mustaqet e tij, as nuk i ka shkurtuar dhe uh, pse kanë dalë në foto është që po pret uh, që të hyjë në librin Guinness. Po mirë, gjithë këta vjet mund të gjatë. Sepse këto mustaqet e tij janë janë uh, unë shikoj që ka ai ka 1 metër mustaqe majtas dhe 1 mm. metër mustaqe djathtas. Dhe edhe pse është i thinjur komplet, Po, mbas vitit të parë i kanë shkuar ato dy pëllëmbë. Po, normal. Pas, do të thotë gjithë jetën kështu e ka shtyrë ky. Po për 40 me këto me këto tufa lesh që i varen në fytyrë kështu. Po, dhe do vazhdojë ta bëjë. Me po, ç'i lan, me me shampo speciale. Me shampo speciale. Duhet të pyesësh Altinin për këtë pjesë. Nuk e di. Se ka më shumë eksperiencë. Jo, në atë lloj gjatësie nuk e di as unë, ka mundësi të bëjë rasta. Rasta. Nuk e di ka bërë rasta. Që, që nuk lahen më po. pastaj. Wow, çfarë mustaqesh. Faleminderit Jeri. Të lutem. Durosh gjithë jetën me këto mustaqe vetëm që të hysh në atë libër. Po ai libri Guinness mos qoftë, po ti po. Po ndoshta ky nuk e ka nisur me atë ide, ka filluar ti. Pyet familjarët e këtij, pyet familjarët e këtij se si ndihen. Ja mbështesin. Aman futeni që t'ja presin. Shiko, po ta shohësh nga foto, dy djemtë e tij nuk duken dhe aq mirë, ëh, që po i mbajnë mustaqe. Ata i kanë mustaqet e tyre, po i kanë shumë të shkurtra. Po i kanë normale. Po. Imagjino sa traumë, mund t'i shkaktosh këtij njeriu. Në qoftë se i shkon natën me, me një palë gërshërë Dhe ja pret Dhe ja pret mustaqen Krap, krap, krap jo, Kur të çohet ai Vetëm njërën anë Vetëm të jesh nga dhoma tjetër dhe t'ia bësh gërshërët thuaj S'do të flerë gjumë nga sikleti E T'ia presësh dhe t'ia lësh këtu mbi gjoks Njërën Dhe kur të zgjohet Nëse. Okej, okay, faleminderit. Të lutem. Kthehemi pas pak në Klubin e Mëngjesit. Miq të dashur, Nexhat Çalik me mustaqet më të gjata në botë rreth 2 metra nga sa duket këtu. 2 metra e 45 cm. Oh my god. Atje. Po thuaj pra. Po thuaj pra tani, po folëm pra tham. O tani kot fare. Dhe ka ikur nga salla e. Është ngritur me forcë, ka po. ikur në një dyqan, shitësi nuk i ka dhënë birrën që ai ka kërkuar dhe normalisht ka njoftuar policinë dhe e kanë marrë. Kanë marrë këtë me zemër. Ke harruar, po duhet të shkosh të të bësh një ndërhyrje në zemër. Mm. E rëndë besoj. Dhe ai vdiq pastaj. A nuk e di. Edhe doktor po. Po s'e kam vazhdimin e lajmit, doktorët morën vesh që ai e kishte shumë të nevojshme birrën. Për ta oh, mbajtur atë po, sepse alkooli ndihmon me ti. Po. Ndihmon me atë dhe praktikisht e vdiqën. Është në duart e policisë. I vdekur. Po. Jeta e tij në duart e atij që s'i shiti. Domethënë ky zotria mhm. ishte për të bërë një operacion në zemër. Mhm. Edhe pak para operacionit vendos Si dëshirën e fundit. Ti fituan një film, po. E ke parasysh është ajo pjata e fundit kur kur shkon për Po dikush kërkon një krahër, dikush kërkon. Ky kërkoi një birrë. Edhe ata nuk i dhanë një birrë. I thanë, i se që thoshin të gjëra nga troni të gjëra që nuk mund të hash tani se je për operacion. Po pra. Do të jesh esëll 40 e kemi mund ta pish. Ore jeni në terezi ju. Apo të bën klizmë. Unë jam ai duhet të shë. Po. Çfarë thanë? Unë do fus thikën ju s'më jepni një birrë. Kështu që ë Me rrobën e spitalit, po jo me rrobat e tij. Me një çarçaf, po, vetëm me ato veshje. Me çarçafin e mm. spitalit mm. dhe dëshirën e tij të fundit, do ta shtojmë. Niset në kërkim të birrës. Vajti për të pirë një gllënjkë birrë. Tani jashtë është minus 16 gradë Celsius. Ai pothuajse i zhveshur. Ai del me çarçaf. Po eti aty. Nuk... Ai i tha ambientit të lutem. Se të fton vetë për të dalë jashtë. Po, e. Fantastik. Në vendet e ftohta kështu Se ti s'ke nga ta di se ti je një gocë tropikale po. Në vendet e ftohta i mbajnë birrat jashtë Thjesht i mbajnë jashtë edhe mm -hmm. Kështu Nuk është se i fusin brenda, i ngrofin e pastaj i ftofin brenda Kthehemi pas pak në Klubin e Mëngjesit Tetë e gjashtë minuta në këto momente, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club Television çdo mëngjes nga 7 në 10 miq të dashur. Ju përshëndesim edhe ju mirëpresim në programin e sotëm është një ditë kur fëmijët nuk shkojnë në shkolla, ditët si këto janë të rralla në fakt. Dhe të lumtura duhet thënë për fëmijët. Po, por... por jo dhe aq për prindërit. Shumë të vështira për prindërit që janë për të shkuar në punë. Se mund ta kishim bërë për shembull që ministria të jepte edhe urdhër që të gjithë prindrit të rrinin në shtëpi me fëmijët e tyre, për shembull, për arsye sigurie. Po. Se tani si bie që prindrit të prindrit shkojnë në punë dhe t'i lënë fëmijët vetëm? Në rastet kur s'kan, me pak fjalë. Për sigurinë e tyre, po i mbyllin vetëm në shtëpi. Dhe kjo nuk është edhe aq e sigurt. Vetëm në shtëpi me sobën e gazit. Po. Sot mos ta prek nga kjo pjesë. Jo, ja, kam fjalën. Olta. Mm. Si do ja bësh? Se s'e mbyll dot as vetëm, e kupton. E kam shumë të vogël. Oh, faleminderit ieri. Të lutem. Tararira rira, mm-hmm. tararira rira. Ë, uh, dy filma të rinj që do të jenë në Cineplex të premte për gjithë juve që do të fitoni biletat tona në klubin e mëngjesit dhe në makinë me dy timonë. Ë uh, janë dy filma. Hacksaw Ridge është njëri prej tyre. E tjetri quhet The Girl in the Photographs. Mm, kjo më tërhoqi, nuk e kam parë. Në fotografitë. Po. Kështu që për gjithë juve që fitoni këtë javë miq të dashur, filmat janë vendosur. Hacksaw Ridge dhe The Girl in the Photographs. Këto janë premiera në Cineplex. Mm -hmm. gjatë uh, kësaj jave. Janë filma krejt të rinj. Ndërkohë Altini ka lojën e mbartur. Lojën që është për mua një mister. Për cilën nuk kam lënë fjalë pa thënë. Dhe ne kemi dhënë një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan. Dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për në Cineplex. Një dhuratë nga Electronic Line dhe dy shishe, shishe nga, nga kantina, kantina e pijeve Gjergj Kastrioti në Durrës. Kështu që për kontrollin e plotë mjekësor, mhm. për mhm. dhuratën nga Electronic Line, për dy biletat në Cineplex të premten, edhe dy shishe me pije mund të jenë cilatdo nga varietetet e pijeve që ofron kantina. Mhm. Ju duhet të gjeni se cila është fjala që mungon në këtë klip. Pasi kishte pikturuar këtu dhe po ktheheshin në azil teksa ngjiteshin nëpër shkallë, Vincenti u kthye dhe shqelmoi ndihmësin në stomak. Jo. Jo. Nuk është rep, mos është gjethet. No. Jo. Natyrën. Jo. jo. Vjeshtën për shembull. Koriet. Ok, un realisht nuk e di se cila është fjala që Altini ka censuruar atje. Edhe po ma heq trurin sepse isha unë që po mendoja, ok, një klip kështu. nga historia e Van Gogut në këtë rast. Mm -hmm. Ishte mësuar më të thjeshtë në. Vincenti më i dashur. Po ja lash ti pra thash ky ky i gjen gjithmonë të thjeshta. Ë uh, Vincenti ka qenë duke pikturuar bëhet fjala për uh, Vincentin e famshëm. Tam. I cili në një moment kthehet dhe ja fut me shqelm në bark njërit prej atyre priftërinjve që ishin atje. Mm. Me sa duket ka qenë mirë. Mm. Pyetja është ça ka qenë duke pikturuar se më çmendi. Edhe një herë. Pasi kishte pikturuar këtu dhe po ktheheshin në azil, teksa ngjiteshin nëpër shkallë, Vincenti u kthye dhe shqelmoi ndihmësin në stomak. Kokrrat. Jo. Frutat. Jo. Shtëpitë. No. Ndërtesat. Jo. Fshatrat. Jo. Qytetet. Jo. Ferrat. Bimët. Mos ka qenë një send, çfarë mund çfarë bë? Po, nuk e lën gjë pa thënë. Ti vetëm mund të shikosh çka ka pikturuar Van Gogh. Ke një javë që vetëm flet për këtë. Tashi mund të bëj një pyetje unë? Po, patjetër. Po, patjetër. Tashi kjo është shkak pasojë, domethënë mbasi pikturoi këto, u nxe dhe Jo, nuk mendoj. Nuk mendoj. Nuk besoj. Ja, nuk kanë asnjë gjë ngushtë lidhur, ja. Jo. Fatkeqësisht Lori. Ai ishte duke pikturuar parcela. Okej, mirë për gjithë këto dhurata, provoni 069 20 70 222 është numri i telefonit. 069 20 70 222. Ti Olta do të shtosh diçka tjetër apo do e lësh me kaq? E shtuam pra shishe. Ne kemi ah, shtuar, kemi shtuar po, shishe. Po. Tani ç'të bëjmë ne? Katër dhurata për jo, një lojë. Mendova se nuk u shtua. Jo, ja u shtua. Miku i Top Ken Lee, miq të dashur, anagrama për ditën e sotme, Miku i Top Ken Lee. Do të thotë Politeknikumi. Bravo. Glorien, Glorien ka fituar Glorieni një orë nga Premium Watches. Bravo i qoftë. Dhe kishim një pyetje tjetër. Mhm. Mm është Redisa dhe më thotë Fatos Lubonja. Fiton një kopje të librit Mikesha Gjeniale. Çfarë ishte kjo me Fatos? Bravo i qoftë. Ishte um, ishte ishte e tillë pra që është botuar një libër dhe zbardhet një dokument gjyqi që i është bërë uh, Kadaresë. Ah. Mm, dhe njëri nga njerëzit që është marrë në pyetje, mm -hmm. ka mhm. qenë edhe Fatos në atë kohë. Po, e kuptova. Ka qenë Fatos Lubonja. Mm -hmm. I cili, siç e dini, përfundoi në burg nga regjimi komunist, mm -hmm. edhe vetë. Ëh, uh, ndërsa Kadareja jo në këtë rast, po. Se thashë edhe vetë i bie sikur edhe ky, por jo. Ëm, um, mirë. Ora është tani 8:12 minuta. Ja ku jemi miq të dashur në një botë ku Me gjasa Donald Trump do të jetë president kur mbarojmë emisionin. Tani mm -hmm. e kur të mbarojmë, domethënë janar e merr, tamam tamam. Po nga sa duken gjërat, yhy. Iku kjo punë. King Charles tani me Lady Percy në klubin e mëngjesit. Stones shot with love from volcanoes, drawn in a chariot pulled by Mars. um, 244 mm -hmm. vota elektorale në kolegjin e 247 tani. 247 vota në kolegjin elektoral nga 270 që i duan, ndërsa zonja Clinton ka 215. Mm -hmm. Kështu që qartazi është mbrapa. është mbrapa, është mbrapa me 32 nga këto votat elektorale dhe nga sa po lexoj, ë uh, zonja Clinton nuk do të flasë sot. Nuk do të flas, uh, e kjo sigurisht që nuk është Është e mirë. Se zakonisht ato mbajnë një fjalim. Mhm. Mm ë uh, Qoftë fjalimi për pranuar fitoren, fjalimi festiv, po themi apo një fjalim ë uh, ku këta bëjnë një, siç e quajnë në anglisht concession ose heqin dorë pra nga. Mhm. Mm Dorëzohen. Mhm. Mm Por uh, CNN po raporton që uh, zonja Clinton nuk ka ë uh, nuk e ka në plan. Nuk ka në plan që të bëj këtë dorëzimin. Mm. Paktën sot. Me sa po kuptohet. Po kur ajo s'ka plan do të thotë që pretendon që mund të fitojë. Nga sa duket ka ende shpresë, nuk e di. Nuk e di si ta interpretoj, por normalisht kjo është pika kur gjërat dallohen se si do dalin, kur uh, kandidati që është mbrapa, ai që po humbet, dorëzohet. Mhm. Mm Kini parasysh për shembull ndodhi për uh, në vitin 2000 nga zoti Al Gore, që ishte atëherë ai fitoi më shumë vota në votë popullore se sa zoti Bush. Dhe megjithatë u desh që ai të dorëzohej. Siç vajtën gjërat në Florida etj etj. Por që ishte shumë e vështirë për të, sepse ai e dinte që shumica e miliona miliona amerikanëve kishin votuar për të, që ai të ishte presidenti i ardhshëm, shumica e vendit. E prapë u desh që ngjitej atje, edhe u tregua zotni burr, E ishte sakrificë shumë e madhe personale, por e donte e mira e gjërave, se mm -hmm. mund mhm. vazhdonte të kthehej në një luftë po. macesh që vetëm do do shkatronte nervat e e gjithë kombit. Ai tha, "E di çfarë? Okej. Okay. Po iki unë edhe Pastaj patëm presidentin Bush. Boll qejf. Po ç'qejf me Bushin po. Edhe ne bëm, edhe ne bëm. Vetëm se tani ah, njerëzit po shëndet. Po u qan zemra për uh, u qan zemra për pak uh, për pak Bush. Mirë. Jeni me klubin e mëngjesit Vale dhe Club FM ne po e mbajmë live miq të dashur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë vesh se kush do të jetë presidenti i ardhshëm. Kjo sigurisht u intereson shumë e shumë njerëzve. Sepse kombet ë uh, kombi i madh shtetet e bashkuara të Amerikës ju e dini. Ndikojnë pasaj gjithandej. Kjo është historike. Është vërtet. Do dëgjojmë muzikë? Yes. Okej. Okay. Kjo është nga Hozier tani, është Take Me to Church. Hey, uh, ndonjë fitues o Olta, çfarë thon njerëzit? Nuk bëhet fjalë, nuk kanë për ta gjetur dot. Tani, o oh, vërteta. Për kë e ke? Për këtë fjalën që ka censuruar Altini. Fjalën që ka censuruar Altini, miq të dashur bëhet fjalë për këtë klip, këtë mhm. klip që mua mendjen po ma heq. Ëh, dëgjoni edhe një herë. Kujdes. pasi kishte pikturuar këtu dhe po ktheheshin në azil, teksa ngjiteshin nëpër shkallë, Vinsenti u kthye dhe e shqelmoi ndihmësin në stomak. Pasi kishte pikturuar errësirën, jo. afresket, jo. skllaven, no. Davidin, jo. jo. kishën, jo. kishën, jo. peisazhin, jo. kryqet, Po ça ke pikë. Një sekondë tash, pra bëhet fjalë miq të dashur për uh, zotin uh, Gogu, jo, kur unë ia ofrova ndihmën Blendit, po nuk e dëgjova. Unë refuzova. Lëre, lëre, nuk. Në fakt, po se po më pëlqen kjo, ky mundim Eri, po uh, çështja është këtu. Dhe ndihma që do të jepja unë nuk është aq e thjeshtë, ëh. Gjithsesi, Ke të drejtën e zgjedhjes. Po por ne mund të japim dy ndihma Eri. Ndihmën pra. time dhe ndihmën tënde. Atëherë për ndihmën për ndihmën, ndihma e Erit ishte të më tregonte një, një pikturë piktur të tij. Mm -hmm. E ndoshta në atë pikturë të Van Gogut unë do të kuptoj mos. Jo, jo, jo. s'kishte jo. mullinj atje. Jo, jo, jo. Nuk ka lidhje. Por po jap unë ndihmën. Punëtorët. Jo jo, mos jep ndihmë, mos jep ndihmë. Mos jep ndihmë se ti ti ke thënë që nuk do japësh ndihmë, kështu që. La la la. Mm, mm, mm, Okej. Tani, meqë jemi tek zgjedhjet amerikane, tam. Ne do të bëjmë disa pyetje. Mm. Me to. Jo, shiko, çështja është këtu. Janë një grup jo i vogël i njerëzve të njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mhm. Mm po them nga bota e muzikës, mm -hmm. nga mhm. bota e kinemasë etj etj, të cilët kanë thënë se nëse Trumpi do të fitonte zgjedhjet. Tam. Atëherë ne do iknim nga Amerika. Mm -hmm. Do shpërnguleshim thonë ata dhe do do jetojmë në Kanada apo në Meksikë apo diku tjetër. Kudo qoftë? Do vijmë vetëm për të punuar e do ikim prapë sepse mm -hmm. Kështu janë betuar që ose kanë thënë që po të fitojë Trumpi, unë iki fare nga Amerika. Edhe ne sot këtë do ta kthejmë në një quiz me se Eri. Dakor. Se do të pyesim një nga një mbi këta personazhe, shikojmë nëse ju i gjeni ato. Mhm. Personazhi i parë që ka vendosur ë uh, të largohet nga Shtetet e Bashkuara me fitoren e mundshme të zotit Donald Trump. Ëh. Mm. Është një aktore dhe këngëtare. Madje disa do thoshin këngëtare dhe aktore, më shumë, amerikane. Mm -hmm. E quajtur ndonjëherë edhe perëndesha e popit. Tam. E muzikës pop. Okej. Okay. Dakord. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ajo ndonjëherë përshkruhet si mishërimi i autonomisë femërore mm -hmm. në një botë plot me meshkuj, e dominuar nga meshkuj. Mhm. Në një botë biznesi e dominuar nga meshkuj. Okej. Okay. Pra, këngëtare, aktore mm -hmm. amerikane Shumë e njohur. Shumë e njohur. E ka krahasuar Trumpin me Hitlerin. Mhm. Mm dhe ka thënë se do të largohej nga Amerika në rast se ai fiton. Dhe siç ju thashë, një Këta... gjithashtu si perëndesha e popit. Mhm. Ha? Jo, e kam fjalën që mund të jetë e vështirë në rast se Trumpi fiton, do të largohen apo jo? Do largohet edhe në këtë moshë që ajo është tani. Po pra, mhm, sigurisht. Nuk është fort e kollaj. Është shumë e volitshme. Për pension. Okej, okay, nëse e gjeni se kush është kjo? do të fitoni miq të dashur një çift biletash nga Cineplex në klubin e mëngjesit. Tani do të dëgjojmë nga Depeche Mode, kjo është Precious në Club FM 104, ora është 8:31 minuta. Trump është duke u shpallur në këto momente. President Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, ne jemi live, miq të dashur nga qendra e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, absolutisht jemi live me edhe në ekran, të lutem shfaqi regjia pamjet ja ku jemi uh, këtu. Kjo është është si thua janë zyrat qendrore të fushatës së uh, zotit Trump, mm -hmm. ku mbështetësit e tij janë duke pritur në këto momente që ai të dalë në skenë dhe të flasë, të Na tregoj se çfarë. One of the most insightful comments I've seen of the night comes from Peter Vanham on Twitter. Mhm. Okej, kështu që ne po presim. Ndërkohë do të lidhemi edhe me Eldin, miq të dashur, për të marrë vesh se si është situata në trafik në këto momente dhe kjo është e nevojshme. Megjithëse sot duke mos qenë uh, me shkolla gjendja mund të jetë pak më e mirë. Le të dëgjojmë nga Eldi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Pa hamër e zotrin, na trego. Si është situata në trafik? Me thënë të drejtën Blendi, llafi jot është, për momentin qarkullohet pa shumë probleme. Duke unë jam aktualisht te ura Vasil Shanto pa shumë trafik, po kaloj kryqëzimin lirshëm. Shikoj që krahu tjetër është i kalueshëm, Sulejman Delvina, zona e Tiranës së Re pa përjashtim, ndërkohë që dy akset kryesore nuk kanë shumë probleme, mm -hmm. domethënë ndikuar jashtëzakonisht mosfunksionimi i shkollave sot, Dy akset kryesore, duke përmendur Rrugën e Kavajës dhe Rrugën e Elbasanit qarkullohet pa trafik drejt qendrës së Tiranës, ndërkohë që rruga e rruga e Durrësit pa ka më shumë lëvizje, duke filluar nga semafori i Laprakës drejt qendrës, është më e ngarkuar se dy akset e tjera, ka më shumë probleme në këtë pjesë, ndërkohë që unaza e poshtme e qarkullueshme dhe unaza e sipërme Rruga e Dibrës ka pak trafik me zbritje, rruga Hoxha Tahsin e kalueshme, bulevardet nuk kanë trafik, Zogu i Parë, Dëshmorët e Kombit, ndërkohë që dje bulevardi Dëshmorët e Kombit ishte i bllokuar, brend sot është i qarkullueshëm. Dhe për momentin, me thënë, në qendër të Tiranës ka trafik te 15 katëshi për devijimin, pra për shkak të punimeve që kryhen. Por dita duket jo Jo shumë e ngarkuar Blendi. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ju. Bravo, se jeni me me dashur që na çfarë na bën, na informon po. Na informon çdo uh, mëngjes në lidhje me trafikun. Ka numrin e telefonit 069 985 7787. Dhe shërbimi për në aeroport është vetëm 1500 uh, lekë deri në Rinas. Hey. Mm -hmm. Ora është tani 8:37 minuta. Janë ngatruar njerëzit e kanë dhënë shumë shumë njerëz kanë dhënë përgjigjen Madonna në lidhje me pyetjen ja. që unë thashë. Mm -hmm. Kemi një listë me çfarë shumë personazhe që kanë premtuar se do të largohen nga Amerika në rast se zoti Trump fiton dhe zoti Trump duket ka fituar. Kështu që u bie që këtyre të Nuk e di tani, mund të jetë duke bërë valixhe, duke po. Çfarë mund të jetë duke bërë? Po e para do jetë Cher. Cher është sa. Shumë kanë thënë Madonna, faktikisht e janë gabuar kur them është quajtur perëndesha e popit. popit. Madonna është quajtur mbretëresha e popit, se pa as luan perëndesha mbretëresha. Të gjejnë ata, ka princesha e popit, po. po. po. Sirena e popit e tjerë. Patjetër, patjetër. 7 5 7 i mbaron numri Marsit, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Marsi. Të lumtë uh, Marsi. Të lumtë Marsi, Marsi. Ke fituar ti me Cher. Pra Cher do të largohet aty. Një këngë nga Cher, të lutem, të jetë kënga e saj e fundit. Para se të. Para nuk dalem, po. Jepi. Nëse për mendimin tim janë nxituar të gjithë. Gabime kanë të gjithë. Po. Okej, okay, bëjmë pyetjen e dytë. Dakor. Kush tjetër do të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miq të dashur? Në rast se zoti Trump fiton, fiton. Ky aktor shumë i famshëm këto vitet e fundit ka vendosur të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai në telefilmin që e bëri shumë të famshëm, e nisi si një profesor kimie i thjeshtë dhe e mbaroi si një baron droge. No. Yes. Yes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ky personazh që ka premtuar se do të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në telefilmin e tij të fundit. Mm -hmm. Mm. E nisi si një profesor kimie i thjeshtë. Dhe e përfundoi si një baron droge. E gjuan gjarprin me zile. Shu pra, dërgoni emrin 069 20 70 222 ç'do fitojnë uh, Olta. Dy bileta për në Teatrin Kombëtar. Dy bileta miq të dashur për në Teatrin Kombëtar, dy bileta në Teatrin Kombëtar për atë që do vijë i pari me përgjigjen e saktë. Këtë të premte Don Kishoti. Mm. Oh, Don Kishoti po. I pashë datën 11. Eh, I pashë shumë po. Mhm. Eh, Romiri dhe Gentiani. Ah, bu. Dhe po ktheheshin në azil, teksa ngjiteshin nëpër shkallë. Vincenti u kthye dhe shqelmoi në stomak. Po, ta kam dërguar. Mund t'i hedhësh një sy. Po pse ehm, Blendi e gjeti? Po jo, po se është e para se unë e kisha dëgjuar klipin. Po, e ka dëgjuar më parë. Jo thjesht iu kujtua. Kisha kisha harruar, kurse e që ditë ver, le ta shikojnë, le ta shikojnë gjithë pikturën. Kjo është piktura që Jeri më dha mua, është një pikturë e Van Goghut. Miq të dashur që supozohet të ndihmojë. Vitit 1890, mos gaboj. 1890, ëh, që supozohet të ndihmojë me klipin. Për ata që nuk e shikojnë, ëh, pikturën, unë nuk mund ta përshkruaj se kam frikë të them fjalën. Kështu që, kështu që keq na vjen. Ë, megjithatë, e di çfarë do bëjmë? Pikturën do ta hedhim në faqen tonë në Facebook menjëherë. Po e dijon këtë. Okej. Domethënë, unë them të dëgjojmë klipin dhe po. ndërkohë ti hidh pikturën. Dakor. Pasi kishte pikturuar këtu dhe po ktheheshin në azil, teksa ngjiteshin nëpër shkallë, Vincenti u kthye dhe e shqelmoi ndihmësin në stomak. Okej. Dakor. Shumë mirë. Mirë ia bëri. 0692070222 kush e gjen këtë ka përfituar 4 dhurata në klubin e mëngjesit. Kthehemi pas pak tani muzikë. Nga Cher. Cher ikën nga Amerika, miq të dashur, Donald Trump duhet të ketë fituar. Cher Amë Altino, kush është kjo që po flet? Kush është Altin? Altini nuk e di, vetëm i jep zë Kur, za, kur të dali zoti Trump, do ta nxjerrim zotin Trump Megjithatë kemi... Uh, o, ja ku e keni Kjo është hyrja e tij mhm. Tani momentet miq të dashur Hajde, hajde zoti Trump hyn në sallë Për të shpallur fitoren E dëgjoni tamburët mm. Po tani u shpall I shoqëruar bashkë me zonjën e parë të ardhshme A është e sigurt kjo? Melania Trump Tani vetëm Associated Press e ka shpallur Associated Press e ka quajtur Donald Trumpin presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Po mos është para kohe po them Jo, e mundet tani Mos është pejta Domethënë zyrtarisht akoma nuk është shpallur, shpallur, po, por gjasat janë të tilla. Gjasat janë shumë, mm. shumë të mëdha. Ai do të zbresi uh, në këto momente edhe do të flas. Ka përshëndetjen unë si president tani. Mm. Po. Po Melania mirë, ha? Ah, mm. Kemi edhe Slovenia, jo keq, jo keq. Uh, Trumpi është do, duke t'i prekur, me të drejtën. Ej, po pse qan ky? Nuk e di. Taksim, ja. Ai s'ka qarë kur ishte bebe. Po, po. kur ishte bebe nuk qante. I thoshte mamës you're fired. Kështu që wow. Është... Wow, është është realitet zonja zotërinj, është po është e vërtetë, është e pabesueshme. Njëri prej. E unë them se mendoj që Zoti Trump zonjën e Mike Pence-it, zonjën e, e po themi zonjën e presidentit të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fëmijët e Mike Pence-it, të gjithë. Etj, etj, etj dhe tani kthehet për të folur për herë të parë si fitimtar i kësaj gare. Le ta dëgjojmë një moment në klubin e mëngjesit live. Thank you. Thank you very much everybody. A call from Secretary Clinton. Sapo kam marrë një telefonat nga mm. sekretarja Clinton. She congratulated us. It's about us. Ajo na uroi thotë. Të gjithë neve për fitoren. And I congratulated her. Dhe unë e urova atë. Dhe familjen e saj. Për një fushatë të luftuar shumë fort. Ajo luftoi shumë fort. Hillary has worked very long and very hard. Hillary ka punuar shumë gjatë dhe shumë fort për një kohë shumë të gjatë. A major debt of gratitude. Dhe ne i kemi asaj borxhe të mëdha dhe mirënjohje për punën që ka bërë për vendin tonë. Now it's time. Por tani është koha. Unë i betohem çdo qytetari të kësaj toke se do jem presidenti i të gjithë amerikanëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. For those who have chosen not to support me in the past of which there were a few people. Ata që zgjodhën të mos më mbështesnin dhe nuk ishin të paktë. Po ju zgjas dorën. nga të gjithë besimet që e presin nga qeveria që t'u shërbejë njerëzve dhe qeveria do t'u shërbejë njerëzve. Working together. Do punojmë bashkë. We will begin the urgent task. Do fillojmë me detyrën urgjente për ta rindërtuar kombin dhe do jetë një gjë shumë e bukur. Çdo amerikan do ketë mundësinë që ta realizojë potencialin e vet të plotë. Dhe as burrat dhe as gratë e këtij vendi nuk do të harrohen më. Okej. Okay. Ky është fillimi pra mhm. i fjalimit të fitores. E dëgjuat live, miq të dashur, në klubin e mëngjesit live, siç po ndodh tani. Fjalimin e parë si fitues i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajtur nga zoti president apo presidenti Trump, mm -hmm. duhet uh, thënë tani, ne e kemi lidhur live uh, në ato momente dhe ju e dëgjuat kur ai foli për unitetin e kombit e, për bashkim, e, foli për Çfarë të puthur. Po pra, Çfarë? I puth vetëm një faqe, e mirë, nga një herë. vetëm të djathtën. Por e, e, foli foli pra për e, lidhjen e plagëve të ndasive, Mhm. e për momentin për ta bërë Amerikën të madhe sërish, siç ka premtuar Mhm. zoti Trump. Tani të gjithë ata që e kanë votuar, ata që kanë shpresuar, ata që e kanë mbështetur fuqishëm, Do të kenë rastin që ëndrra e tyre të bëhet të bëhet realitet. realitet. Do të kenë punë më të mira, gjëra më të mira po. apo jo. Ja. Do të jetë ai, ai tha dhe sot, do të jetë një gjë shumë e bukur. Po pra. Kjo është ja, it's going to be a beautiful thing, është çfarë uh, zoti Trump ka thënë vazhdimisht. Kjo Trump. Edhe do të vazhdojë ta thotë. Po më pëlqen që Melania i rri gjithmonë nga mbrapa. Po ta shikosh për shembull Melania si e ndjek. Hap pas hapi. Hap pas hapi dhe ajo e di kur ai ndalon, ajo ndalon. E gjithë ata pastaj. Kështu gjithë familja. Kështu që, okay, po bën ndaljen. Ora është 3 e 6 minuta në 3 e 8 minuta në këto momente në New York e mëngjesit. Mhm. Mm Kështu që kam përshtypjen unë që edhe zoti Trump duhet të Ka qenë një natë e gjatë për ta. Po, duhet të të marrë të flejë tani. Në shtratin presidencial. Në shtratin presidencial. Ja kjo është. Ej, unë e pashë këtë foton mm. që Altini në fakt kemi një klip miq të dashur, një klip censure ku kemi hedhur mm. një mori dhuratash për të gjetur se çfarë Altini ka fshehur. E unë u mundova, me thënë të drejtën. Ieri pasaj më tregoi uh, një pikturë të Van Gogut. Tam, ne kemi vendosur edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Edhe unë mendova që ishin tunelet. Fjala. Ja. Kur pikturoi tunelet, se shikoj një tunel atje në pikturë. Mm. Por jo. Duket si një guvë. Mhm. Mm por jo. Na thashë ndoshta janë guvat. Mhm. Mm edhe prapë s'e kam gjetur edhe pse kam. Tash unë nuk dua të them titullin e pikturës, sepse nga titulli e gjeta dhe unë mm -hmm. që ta tregova, mm -hmm. sepse e mban fjalën e censuruar brenda. Brenda. Titulli. Po. Ah, po. Nuk janë. Okej, tani edhe po nuk e di titullin, unë thjesht po e shikoj. Po, po ta shohësh me vëmendje. Mm. E ke në pikturë. Mhm. Le të shohim, le të shohim. Nuk është lugina siç keni jo, thënë, jo, nuk jo, është jo. mali, nuk jo. është tuneli. Bëhet fjalë për ato gratë më duket. Nuk jo, është jo. ullinj. Mbledhëset. Pikturoi mbledhëset. Jo. Se janë dy gra jo, duke mbledhur lule aty sa. Pikturojnë në një të burgosurit, ka jo, jo, jo. këtu ja. Jo, jo, jo. Pikturoi jo. vashat. Ja. Jo, thamë le të përqendrohemi okay. te te natyra pra. Te natyra. Pa, Lumin. Që për ata që nuk kanë arritur dot. Çfarë? Okej, le të dëgjojmë klipin. Pasi kishte pikturuar këtu dhe po ktheheshin në azil, teksa ngjiteshin nëpër shkallë, Vincenti u kthye dhe shqelmoi ndihmësin në stomak. Mbasi kishin pikturuar këto këtu dhe po ktheheshin në azil, Mhm. Mm Atëherë e shqelmoi ai. Është numri 1 jes. 1 është në fakt Pasi nuk është shumë. Pikturuar këtë këtu, pipin këtu. Luginën pra. Jo. Mm -mm. Po mund të ishte luginën, logjika është e drejtë. Pllajën. Jo. Është një gjë shumë e dukshme. Mos kërko diçka në pikturë. G G. Fillon me G. Me G. Po me G fillon. Me G fillon. Bravo. Aha. Më në fund. Ja, fluar më afër se kurrë. pasi kishte pikturuar këtu dhe po ktheheshin në azil, teksa ngjiteshin nëpër shkallë, Vinzenti u kthye dhe e shqelmoi ndihmësin në stomak. G gërr gërr. Po po, kemi dhënë, kemi. Tani do jap gërmat e tjera. Gjeta më duket. Mbas kaq mundimesh dy ditësh, më çmende. Ok, mirë, ndërkohë kalojmë uh, ju e mund të përgjigjeni në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Bëmë një pyetje pak më parë edhe në lidhje me uh, këtë aktor thashë unë, i cili në telefilmin e vet të mhm. njohur nisi si një profesor kimie dhe e përfundoi si një baron droge. Brian Krasta. Cranston. Brian Cranston është uh, përgjigja e saktë. Ja ku ke zotin Cranston. Po, është Anila që fiton kopjen e librit. Bravo Anila. Okej, okay, shumë mirë. Kalojmë tek uh, personazhi tjetër që do të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U bënë dy deri tani. Po. Po, pra, do të largohet uh, Cher, Cher. do të largohet edhe Brian Cranston kanë thënë. Ja të lutem zoti Krasta, siç thot Olta. Do të largohet, miq të dashur, ka premtuar se do të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një fitore të mundshme të Donald Trumpit, edhe kjo këngëtare dhe aktore. Mhm. Mm shumë e njohur, emri i të cilës është edhe një titull kënge i para disa viteve. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ajo është këngëtare, aktore. është aktore, mm -hmm. por emri i saj është edhe titull kënge. Mhm. Mm një këngë para disa viteve ka qenë një këngë e suksesshme. Mbante emrin e saj. Dakor. Si të ketë një këngë për shembull nga Alban Skënderaj që quhet Olta Reka. Oh, po po. Që quhet kënga? Okay. Po. Club FM 100.4, nëse e dini për kë bëhet fjalë, dërgojeni atë 069 20 70 222 tani the weekend në klubin e mëngjesit. I'm trying to put you in the worst mood. Uh. P1 cleaner than your church shoes. Uh.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 Loreta Berhami është uh, një person shumë i zënë këto ditë, ë uh, mbrëm darkë po e ndiqja tek uh, opinioni, po flisnin për zgjedhjet në Amerikë. E di që ke qenë në, në televizionin publik sot në mëngjes Po. për hapjen e panairit, pastaj këtu, kështu që e di që je shumë e zënë, por uh, si si do shkojë kjo puna e Trumpit? Mund ta thuash? Si do shkojë kjo puna e Trumpit? Jam shumë e zhgënjyer, shumë e zhgënjyer. Pse e kam vënë në në, në Facebook sot ë, në anglisht thonë që duhet z- të zbresësh shumë poshtë para se të ngrihesh lart. Më duket se zbritëm goxha poshtë, tashi shpresojmë të fillojmë të ngrihemi lart. S'ka më keq se kaq do të thotë. Po, më keq se kaq nuk ka ku shkon më. Pastaj, shiko, për ta, për ta thënë shumë shkurt, këtë gjë dua ta them sepse ka shumë mm. njerëz që thonë, "Jo, po ç'pun kanë shqiptarët, pse duhet të gjykojmë?" Po. Nuk ka të bëjë këtu, mendoj unë, nacionaliteti, mm. jona, kombësia. Jam si qytetare e një bote të lirë, kam mendimet e mia, kam edukimin tim dhe kam të drejtë të gjykoj mbi njeriun më të fuqishëm në botë, i cili fundja e fundit do ketë një impakt në jetën time. Patjetër, pa diskutim. Që... Kjo ndikon, ndikon, ndikon në gjithë. Dhe jam e zhgënjyer që ata kanë vendosur gabim për mua, kështu që do të ah. them. Gjithsesi, ne kemi ardhur sot për të folur edhe për uh, panairin që hapet. Kështu që uh, do t'i lëpim, do t'i lëpim këto mhm. plagë politike me me me, me, me libra me, me libra dhe gjëra poetike. I bie. Dy libra që janë ne kemi folur për këtë këtë javë, se i kemi po. pasur dhe po japim si dhuratë për dëgjuesit, prej Tom Kukës, uh, njëri prej tyre, fillojmë, fillojmë me këtë. Ëm mhm. mm -hmm. um, quhet Hide mbi Kaldrëm, mhm. referuar mm -hmm. frutit të njohur tiranas. Ëm, mm -hmm. uh, s'është sigurisht vetëm tiranas, por nëse do të ishte me origjinë nga një qytet do ishte tiranas. Ajo dhe Tarasat. Hide mbi Kaldrëm na çon në Tiranën e viteve 30. Po. Më trego pak për këtë. për këtë histori. Atëherë, ëm um, preteksti i historisë është një vrasje që ndodh në këtë Tiranën e viteve 30 dhe personazhi kryesor është një hetues ose kryehetues Di Hima, ë uh, i cili duhet të zbulojë kush uh, kush kush është vrasësi. Mm. Uh, Siç thashë më përpara, ky është thjesht preteksti i historisë. Pra ka një farë hetimi, ka një farë misteri që e mban lexuesin të them unë kurioz deri në fund, i jep një shije më të menjëhershme librit që të bën ta shfletosh. Mm -hmm. uh, por e vërteta, bukuria e librit, sipas meje, është uh, peizazhi që shfaqet aty dhe ky portretizim i Tiranës, i, mm. i Tiranës të Shqipërisë, se kemi disa pjesë që zhvendosen mm -hmm. në, mhm. në Shkodër, në Parga, por ish i Tiranës dhe i Shqipërisë sidomos të atyre viteve dhe për mua personalisht qe realizimi i menjëhershëm diku nga faqja 30 apo 40 e librit që gjërat kanë ndryshuar vërtet shumë pak dhe mm -hmm. uh, megjithëse atëherë ndoshta ishim më të varfër. Ky është nënteksti. Ky është nënteksti. Mm -hmm. Absolutisht ky është nënteksti. Të paktën nënteksti që lexoj. Mm -hmm. Se pastaj bukuria e letërsisë është që secili e lexon si të dojë. Ëm um, por Shqipëria ishte shumë shumë herë më e varfër se ç'është sot. Mos themi që jemi të pasur sot, ishte shumë herë më e varfër se sot. Uh, ishte pa energji elektrike, mm -hmm. uh, pa siguri, me sëmundjet rrugëve, me kanalet e me kanalizimet e ujërave të zeza në rrugë dhe dhe kur vjen puna mentaliteti i uh, pushtetit uh, i seksit i uh, dashurisë është ekzaktësisht i njëjti, nuk ka ndryshuar asgjë dhe kjo tregon, mendoj unë deri mm. diku që ëm um, që të ndodhë vërtet një revolucion ose një evolucion i mirëfilltë, para se gjithash duhet ndryshosh mentalitetin e njerëzve. Andrej. Dhe nuk e di se si mund ta ndryshojë këtë pra, mentalitet. Pra, pra peizazhi, zgjidhje, peizazhi, peizazhi është në një farë mënyre, eh? po themi personazhi kryesor i fshehur. Kjo ky uh, qytet është zhurmë. Po, Tirana është personazhi kryesor i librit, shumë mm -hmm. saktë. Ëm, um, pastaj kemi dhe Di Himën që personifikon që për mua është një personazh shumë i dashur dhe i kam këshilluar autorit thellësisht dhe sinqerisht ta vazhdoj, pra të vazhdoj aventurat e këtij personazhi, sepse është nga ata personazhe që jep shpresë. Pra në këtë Shqipërinë shumë të trishtuar ose jo të trishtuar, por shumë groteske. Mm -hmm. Um, Di Hima është nga ata njerëzit e shkolluar jashtë shtetit që është kthyer për arsye personale në Shqipëri dhe që ka një integritet një etikë, një moral, një dituri dhe një dashuri për mëmdheun që nuk është aq e përhapur dhe që të bën të kuptosh që po të kishte një çik më shumë njerëz si ky ndoshta gjërat do shkonin më mirë. Idealizëm pra tek tek po. Di Hima. Po. Okej, okay. dhe fakti pastaj që uh, Tom Kuka është një pseudonim, mm -hmm. është uh, një, po themi, ë uh, si quhet uh, pseudonim është po, pseudonim. Mm -hmm. Pseudonim apo emër arti apo mhm, çfarë, mm -hmm. uh, edhe është një personazh që njerëzit e njohin. Po. Ë, uh, kjo është çfarë Përndryshe nuk do kishte kuptim të përdorte, okay. sepse dua, mendoj që t'i themi gjërat troç, nuk është se në Shqipëri po botove një libër bëhesh uh, Madonna mm. dhe njerëzit të ndjekin rrugës. Kështu që po të ishte një mendoj unë një person uh, privat deri diku i panjohur për publikun nuk do kishte ndonjë arsye të madhe të ngelte pseudonim, mm -hmm. do mjaftonte mos promovonte librin dhe kishte ngelur pseudonim automatikisht. Ëm, ehm, uh, arsyeja pse autori vendosi, pra, është sepse njihet nga publiku dhe e shpjegon dhe vetë shumë mirë në hyrje, nuk donte që uh, gjykimet apo paragjykimet që i vishen atij personalisht mm -hmm. për qasjen që ka pasur me publikun, t'i visheshin edhe, edhe produktit të, të punës së tij, të cilin ai e konsideron, siç thotë dhe vetë, gjëja më serioze që kam bërë në jetën time. Mm -hmm. E ka dhe një gjë që kurioziteti njerëzor është mm -hmm. është normale edhe zgjohet në mhm. raste mm -hmm si kjo kështu që njerëzit do vrasin mendjen se kush është me të vërtetë. Po shpresoj që ajo t'i shtyjë Të ta lexojnë librin. Loreta, Loreta më, më tha që uh, nuk ia ka treguar asnjeriu, por uh, nëse ti ke një nuhatje, tha ajo, më merr në telefon qoftë se mendon se mund të jetë dikush. Uh, Po nuk e di, do të shikojmë. Unë do do ta lexoj, pastaj do mundohem, mendoj se kush mund të ishte, kush mund të ishte. Elena Ferrante është gjithashtu një një autore me pseudonim, një anonime. Ë uh, Mikesha Gjeniale është libri për cilin është duke u folur shumë në gjithë botën. i pari në një sagë të këtyre grave napoletane po. nga një autore në Itali që deri para pak kohësh, deri me 2 tetor. Deri me datën 2 tetor, askush nuk kishte idenë se kush mund të ishte. Prej 20 vitesh, ëh, sepse pra, sepse kjo gjë, një nga gjërat për shembull që më irritoi më shumë është që në shumë pak artikuj ose komente të themi në rrjetet sociale, po ekzistonin dhe këto, thuhej që kjo ka qenë një gjetje marketingu, ajo prandaj shiti aq shumë. Mm -hmm. E vërteta është që Elena Ferrante shkruan me këtë me këtë pseudonim prej 20 vitesh dhe ka shkruar ë uh, 8 libra në mos gaboj, 4 mm -hmm. të parat nuk kanë shitur. Pra po. nuk ajo ishte anonime dhe mbeti anonime po. dhe bie komplet argumenti që kjo qe një gjetje uh, sepse kur nuk të funksionon mm. një mhm. strategji për 15 vjet, vjen një pikë që thua e di çfarë ndryshon se Që që kjo, në periudhën e parë të anonimitetit nuk njohu sukses. Nuk, nuk njohu sukses librat e saj. Mikesha gjeniale, qe libri i parë i kësaj sagës me katër libra tetralogjisë, që bëri një sukses të jashtëzakonshëm, për t'u kthyer ke Hilari një nga shprehjet që ka thënë Hilari, unë e kam vënë në Instagramin tim, gjatë fushatës, kur e pyetën me çfarë merresh në kohën e lirë, ishte... Kush është kjo Hilari? Kush është kjo Hilari? ka thënë pikërisht që në kohën time të lirë jam duke lexuar Ferrante dhe nuk arri, nuk arrij ta ndaloj. Pra, e vërteta është që Ferrante bëri shumë bujë në mm. fillim mm. në në lexuesit e mirë. Po në ata që ndiqnin letërsinë dhe pastaj shko me në Michigan, shko me në Wisconsin, më shumë merr me. A ti po thua mua që Elena Ferrante na, okay. Se ajo rritë Jo, një, ja një arsye Fjallë dy faqe Më shumë Ajde se duhet flasë të famë Pasë pas faqe Po, po ngjarjet e Mikesha Gjeniale Këtu fillon pra, këtu fillon e gjitha Po, Mikesha Gjeniale qe libri i parë që bëri është botuar në 2014 mm -hmm. Pra nuk është një libër i i, I vjetër. 6 muajve të fundit. Po. Para se Sepse vjetër. pastaj, jo, jo i vjetër, dhe- dhe pastaj va- e, vijoi Shumë shpejt, botimi i tre të tjerave, u mbyll saga. Ëm dhe në në dy- s'diskutohet me faktin që ajo u fut në li- listën e librave më të shitur në New York Times, u fut në 100 njerëzit më ndikues, Ndikues në të botë, po. Time Timesit, Magazine, po. që është një gjë e jashtëzakonshme për dikë që ti nuk e di se kush është. Ëm fillu, filloi dhe hetimi u bë gjithmonë më ë mm -hmm. zhbirues dhe në 2 tetor doli dikush që kishte gazetar shkuar një gazetar italian që kishte shkuar dhe kishte në mënyrë nuk nuk dihet se si sepse faktikisht ka hapur letra që nuk janë publike, mm -hmm. kishte shkuar dhe kishte gjetur pagesat që shtëpia botuese kishte bërë Taksat pra. Dikujt Dhe rezulton që ajo ka fituar para. Dhe ajo rezulton që ajo ka fituar shumë para. Kjo kjo redaktore pra. Kjo mhm. ishte përkthyese. Përkthy edhe po ka punuar edhe si redaktore, po ai da ai da baro, ai da baro. Asaj shpie botuese atje. Dhe dhe si përkthyese nuk fiton 3 mhm. apo 4 milionë euro në vit, nuk ka shans. Dhe kështu që lidhi dy personazhet. Pastaj Biles ai kishte shkuar edhe më tutje, kishte parë që po i njëjti personazh, pra po e njëjta përkthyese kishte blerë dhe shtëpi, pra nuk ishte thjesht se mund të ishte një emër i ndërmjet, e kupton një që merr mhm. lekët dhe pastaj e transferon diku tjetër. Mm -hmm. Por jo, jo. Ajo dhe i shoqi kishin blerë. Pra i kanë shpenzuar pra. Dy shtëpi. Është fruti i punës së pra, saj, po. Fruti i punës së saj dhe e pozicioni zyrtar i shtëpisë botuese dhe i agjentit është që ne nuk komentojmë mm -hmm. dhe mhm. nuk është konfirmuar kjo gjë. Ëh, uh, frika e njerëzve të apasionuar mbas Elena Ferrantes siç jam dhe unë, fansave, është ajo tash nuk do të shkruajë më, më sepse ajo ka deklaruar një gjë të tillë. Unë shpresoj, jam thellësisht e bindur, shpresoj që ajo të botojë me një tjetër pseudonim, të ndërrojë stil, të bëjë diçka dhe të na dalë një tjetër, sepse do ishte një humbje shumë e madhe mm -hmm. për lexuesit. Michele Di Daniele, Si e më mirë. Mund të ishte ky. Mikele është ai pra. Po po. S'e them dot se kush është. Është sekret. Ëm um, interesante është që që eh, njerëzit mm. diskutuan sepse libri, libri siç po thoshe Hillary ë uh, eh, e mbante me vete për të lexuar. Domethënë ishte është tërheqës, është është interesant, ka të bëjë me me forcën e, e gruas së këtyre grave. ë uh, eh, Por njerëzit është reduktiv ta quash vetëm libër feminist. Jo, patjetër, mm. por njerëzit uh, ndërkohë që vrisnin mendjen se kush mund të ishte kjo. Kanë arritur deri atje sa kanë thënë që uh, një shkrimtare kaq e mirë, nuk mund të jetë një grua, mm. duhet të jetë patjetër një burrë. Është thënë që që që në stilin e saj dallohet mjeshtria e një mashkulli. Po them, ok, këtu jemi në seksizëm komplet. Që ka qenë një mashkull. Apo kanë thënë që ka qenë një grup autorësh që e kanë shkruar uh, së bashku. Atë tani na rezulton se Nëse është e vërtetë dhe nëse zbulimi është ai që është, është thjesht një grua. Po. Dhe mund ta bëjë. Mund ta bëjë edhe I'm with her. I'm with her. Uh, tashi, do them një gjë që ndoshta do skandalizojë ca njerëz. Për mua Elena Ferrante është nga ata autorë që meriton Nobelin. Është është e jashtëzakonshme. Rrallë herë kam lexuar diçka që më ka përpirë kaq shumë dhe që e kam përjetuar kaq shumë. Mm -hmm. Dhe nuk ka ndodhur vetëm në një impakt të parë, sepse në një çast më erdhën dyshime. Them këtë gjë sepse në një çast më erdhën dyshime. Ndodh me me gjërat që të janë ndryshe mm -hmm. nga mhm. shumica e të themi ambientit që të rrethon që të ndikojnë të habisin dhe ngelesh me atë kujtimin. E vërteta është që librin e rilexova mbas përkthimit para se ta botoja, edhe për merak që doja të dilte ashtu siç ishte dhe e, u ndjeva sikur po e lexoja për herë të parë, domethënë, zbulova gjëra që nuk i mbaja mend, më kapi përsëri, a thua se unë nuk e dija se si mhm. mbaron mm, historia. Në shqip pra, në shqip. Po. Pra, M'u rripërtëri kjo dashuria e çmendur e verbër që kisha për Elena Ferranten dhe prandaj Ok, gustot okay. janë gustot. Shumë them, por dua ta them këtë gjë që për mua është e jashtëzakonshme. Njerëzit do të kenë mundësinë që ta blejnë dhe ta lexojnë librin nga sot, është prej 10 minutash është hapur uh, panairi i librit nga data 9 deri në datën 13. 13 deri të dielën në orën 9. Vetëm uh, ngjitur këtu me ne në uh, pallatin e kongreseve, pra. Po. ju jeni në uh, shtëpia botuese Pegi në katin e parë. Katin e parë, po. Katin e parë. Shkëlqyshëm. Ë, uh, kështu që miq dashur, mund të mund ta merrni këtë libër edhe libra të tjerë, panairi është tanimë i hapur. Do të thosha edhe një fjalë të fundit uh, për uh, Albana Nexhipin që e ka e që ka përkthyer, që ka punuar me këtë libër. Ë, uh, urime dhe Albanës. Faleminderit. Në emër të Albanës e në emër të tim. Kthehemi pas pak në mëngjesin me më shumë. Tani është Sia me The Greatest, ora është 9:31. pasi kishte pikturuar grykën këtu dhe po ktheheshin në azil teksa ngjiteshin për shkallë grykën grykën pra bravo Eliana një pesë një i mbaron numri fiton kontrollin e plot mjekësor nga spitali amerikan dy bileta për në Cineplex dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe një dhuratë nga Electronic Line bravo bravo bravo edhe një burr të lutem merr një kamion me vete dhe hajde mm. Është problema jo. We we don't do delivery. Do t'i merrni vetë. Ej, tani gati? Gati. gati është po. koha për Sharadio, miq dashur, mbas lutjeve dhe përgjërimeve. Aleluja. Aleluja. Gota me këtë, më kujton Cameron Diaz te there's something about Mary. E ke parasysh? Ja, po blogën. Isharu. Por uh, filmi im i preferuar, Lori. Skena ime e preferuar. Atëherë me siguri duhet të jetë një lloj veprimi i ri. Jo, jo. Jo, jo, jo. Një send. Që ka jo. mundur të të futet në gojë pak. Send mund të mund të themi send. Por ka hmm. disa kuptime si fjalë. Mund të themi Por që është. Por në një kuptim është edhe send. Send puna. Në një kuptim e kemi dhe në gojë. në mënyrë figurative. Figurative. Teknikisht, siç i pëlqen juve. Po, teknikisht. Mos u ngatërroni. Ma, ma, ma, ma. Nuk fillon me më. Mjaltë, gojëmjaltë. Piercing i erit. Do të thotë, jeni në rrugë të drejtë. Kur kur dikush është gojëmbël, për shembull, gojë. Jo, jo, s'ka lidhje me gojën. E ëmbël dhe gojëmjaltin. Po e ke brenda gojë apo jashtë gojë? Afër gojë. Është kaq e thjeshtë apo e bën, Holta? Gjë, gjë, gjë. Jo. S'ka gjë, s'ka gjë. Perlanti, më. Më nuk fillon me më. Midhje. Jo. G. Jo, jo, jo. Mos ngatërro më. Ja, ja mos. Jo, pra, Perla është e tillë. Unë thashë, njeriu e ka. Po, e ka. Nuk e ka. Jo. Të çmuar, jo. Jo, nuk është se ti ia sheh dikujt, por të gjithë ne e kemi. Sh. Te qelizat jemi afër. Te qelizat je mhm. shumë afër. Kur bëjmë analizat. Atëherë fillon me janë këto gjë. Rë rë rë. Ru ru ru ru ru. Bravo. Ru ru ru. Pra këto do të janë ato të gjakut do thoja. Bravo, bravo, bravo. E gjeta. Vashmë një mendim e kisha. Kemi në gojë. Dhëmbët pra. Kur mm. përdorim të njëjtën formë, ja do vijmë pas pak. Ju premtoj. Pak marrë e blendit. E dini cili është vendi i punës më i kërkuari në hoteleri? Recepsioni. Ne ju japim mundësinë të bëheni i shkëlqyer. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojmë profesionistë. 068 200 4000 Po koha bën të vetën. Nga fundi mezi mbahej. Na griu nga lekët. Asgjë nuk i punonte më. Le që na mbyti e na turpëroi me ato që lëshonte. Ashtu ë? Po do ti që edhe mbasi mbaroi ma shpërbleu. Kur e dorëzova bashkë me targat më thanë që ishte vlerësuar pesë mijë euro, të cilat i përfitova tek makina e re që bleva. Në Porsche Albania makina juaj e vjetër ju shpërblen me pesë mijë euro. Sillni makinën tuaj të vjetër tek Skoda së bashku me targat Dhe keni plot arsye për të zgjedhur një Skoda Yeti të re. Plot 5001 arsye më shumë. 5000 për ju, një për ambientin. Skoda, simply clever. Më duhet të rimbush celularin. Po si do ta paguaj? Do të kem para sigurisht. Haha, sa më pëlqen kur thotë pagesa u krye. E ku ka më mirë? T'i paguash të gjitha shërbimet në një terminal të vetëm. Dhe jo vetëm kaq, por në terminal mund të paguash dritat e ujin, gjobat e makinës, këstin e kredisë, internetin, Tararari, rarara, ja ku jemi në programin e Ditë sot me miq dashur që filloi pa Trump e përfundoi me Trump. Me Trump. Po. Ëm, uh, ne ishim live këtu edhe gjatë. Live live. Nuk e di sa radio në Shqipëri e kanë bërë këtë. Po ne e kishim. Zotin Trump në orën 8 pa 5 me tonën. Kokë më kokë. Mm. Kokë më kokë. Ndërsa pranoi Besimin që iu dha nga populli në Amerikë, mori shumicën e votave. Kam përshtypjen unë edhe votën popullore tani gjithçka është e mbyllur praktikisht. Ë uh, edhe votën popullore, edhe votat e kolegjit elektoral ka të paktën 274 të konfirmuara deri tani, mm -hmm. nga 270 që duhen. Kështu që Amerika ka votuar. Siç thonë francezët les jeux sont faits, si thonë. Ëh, mm -hmm. lojërat janë uh, Mbyllur. Edhe kjo është ajo që është çfarë ke, pse s'e s'e mban dot. Jo, jo. Qesh të qesh të të zemra. Hmm. Uh, po jo më është Donaldo që ha, Donaldo. Po kërkoja fituesin e Sha Radios. A fiton Donald, Donaldi fiton? Donaldo bravo, fiton. Bravo. Fjalën Ruaz. Sot ishte dita. Dy bileta për në teatër. Bravo. Ndërkohë që më përpara më ka thënë të kam zemër. Oh, oh, po, e s'e ka pasur për ty ata. Ka ngatërruar numër sa të qeshësh. Pra dhe më qeshti. Pra Ose ndoshta e ka pasur. Ose e ka me ty. Po i djetë olëta. Shpresoj të kemi një, një sjerim nga Donaldo. pra ti je e interesuar të dishë më shumë. Po kam zemër. Fiton Trump. Tani Barbara Streisand kush ta? Ka thënë Henry dhe fiton dy bileta për në teatrin kombëtar 228 i mbaron numri. Të lumtë Henry. Don Kishotin do shohin çuna. Yay! Ndërkohë më duhet të fal kam edhe një fitues për këngën e ditës 548 i mbaron numri Aldës dhe fiton dhuratën nga Electronic Line. Bravo. E kemi menduar Jeri. Bjeri. Do fillon. Një bringosa. Orator. Jo. Ka të bëjë me gazetar? Jo, po, jo, jo, jo. Okej, goca, ë, po teori. Jo se na vjen keq për ju, por për shkak se koha është e pakët. Mhm. Do t'ju themi që ka të bëjë me ushtrinë. Me ushtrinë. Po, por jo vetëm. Me ushtrinë K K. Përdoret edhe nga civilët, ha? Përdoret edhe nga civilët, nuk përdoret ekskluzivisht vetëm në ushtri. Përdoret edhe nga civilët, por gjithmonë duhet ta përdorë që, që ai që e përdor duhet të jetë profesionist, që nuk është ah. për të gjithë. A pra, a, po një lloj arme. Jo, nuk është jo, armë. Jo, jo. Nuk ka të bëjë me armë. Jo, ka të bëjë, por nuk është armë vetë. Është diçka shumë e madhe. Është mjet që e përdor ushtria. Mjet të vizës shumë e madhe. Jo, jo, tank. Jo tank, jo tank. Po nuk është armë. Tanku do të quhej armë në fakt. Po. Në mënyrë figurative njeriu e ka. Pra, njeriu e bën këtë që ta ndërtojë këtë mjetin, njeriu e ndërton. Okej, okay, unë po mendoja diçka tjetër. Se më fal, mendoja në parë muzeun e ushtrisë. Po thonim që s'e bën vetë natyra. Okej, okay, goca. Atëherë. S'kam uh, idenë fare. Më ngatërruat okay. me pjesën e ushtrisë. Është një një gjë që mm. përdor ushtria për të ruajtur territorin. Dhe jo vetëm, ushtria për, për të ruajtur. Mund t'i japim një ndihmë vajzave se qiellin dhe tokën, po. detin. Përdoret kjo për ta ruajtur. Për ta ruajtur. Për ta ruajtur. Hë. Me një fjalë. Për të ruajtur që jo. Qiellin, detin, tokën nga pushtuesit, nga hmm. ata që mund të vinë. Falë këtyre në qiell, Jeri. Po ne mund të shikojmë se kush po afrohet, kush po largohet. Ne do të themi nesër në klubin e mëngjesit. Bravo. Radar është saktë. Erlinda fiton dy bileta për në Cineplex 206 mbaron. Ikëm. Mirupafshim, Do të takohemi sërish nesër në klubin e mëngjesit. Orgesa po vjen miq të dashur Music Box është mbas pak në Club FM në 104. Tani ora 9:57. Ciao.